ідучи на колегію, Майдан і Тищенко домовилися й далі стояти на своєму, і стояли. Тищенко сперечався гаряче. Майдан викручувався, казав, що з одного боку та інструкція справедлива, а з другого не зовсім. А в кінці навмисне промовляв так тихо, що його ледве чули. Бас збирався виступити проти них, але ще на початку хотів внести поправку в проєкт резолюції побачив там фактичну помилку. Переплутані цифри. Хотів допомогти міністерству. Він тричі по школярськи підносив руку і тричі підхоплювався, обсмикуючи френчик та прицокуючи за каблуками. І тричі його обривав розгніваний міністр. Сядьте, які ще там цифри? Тут серйозне питання, але дозвольте, тут помилка. Помилка у вас, а не в нас. Наприкінці обговорення міністр розвів руками і сказав, що, на жаль, вони не знайшли спільної мови, не дійшли згоди і на цьому розійдуться. Такого закінчення Тищенко не сподівався. Але коли одержали рішення, там було вказано, що Майдан і Тищенко все ж визнали свої помилки. А Бас в себе міністерству. Майдан і Тищенко тоді реготали до сліз. Василь Васильович пошкодував за тими днями, за тим взаєморозумінням, яке було поміж ним і майданом. Не міг утямити, що ж змінилося. Може, постарів майдан, боїться, що випроводять на пенсію. Може, йому здається, що гору бере бас? Так це ж не так. Це втрата не тільки пильності, а й позиції, чи щось гірше. А якщо бути відвертим до кінця, це взагалі стиль керівництва Тищенка, скрізь самоплив від і до. А може, підтримка ініціативи? Не перебивайте обірвав Огієнка майдан. Він ніколи не дотримується інструкцій. І ось ця станція найкраща тому ілюстрація. Це ж він зробив зміни в проєкті фундаменту і дозволив замінити цегляні опори на залізобетонні. Товаришу Ірша, так? Сергій сидів блідий, мов стінка. Губи йому смикнулися. Але його випередив Тищенко. Так, я. Колись люди скажуть, нам не важливо, що скажуть колись. Вся країна бореться за економію матеріалів. Не треба, поморщився майдан. Коротше, по суті. Це є суть. Повторюю, анархія волюнтаризму всьому. Проекти майже фантастичні, фантазії на вільні теми. І хто ними не займається, навіть учорашні студенти. Макетчики вже відмовляються виконувати його замовлення. Повторюю таке скрізь підсутність строгої лінії, самоплив, лібералізм. От скажіть, скільки доган ви винесли за останні три роки? Тищенко подивився на нього, немов на божевільного. Потер потилицю розвів руками. Заготував був одну на вас за грубість і перевищення влади, та й ту порвав. Це демагогія. Він хоче збити мене з принципових позицій. Ваші позиції завжди дуже спрощені до примітиву, а ваші непевні ковзкі. Майдан постукав олівцем по столу. Це розмова не принципова. Хто ще просить слова? Ви вечірко. Вечірко давно совався на стільці. У ньому змагалися страх з відчайною рішучістю. Ірша вислизнув. Але буде гірше, якщо залишиться Тищенко. Знову його завідуючий сектором матиме надійну підтримку. Якщо я не проявлю себе й цього разу, майдан тримає лінію баса та й пізно. Незручно відмовлятися від того.